50 languages. 63 तरेठ การตั้งคำถามสองปร र श ् न पूछना दो ดิฉันมีงานอดิเรก मेरा ए ก शौक เฮดิฉันเล่นเทนนิส ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ คุณมีงานอดิเรกไหม ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ดิฉันเล่นฟุตบอล ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ ฟุตบอลดาเมดานคิดเทฮดิฉันเจ็บแขนเมรีบ้าด र ्ดกรร ह ร ह ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย เมรีแैรอัต हाथ भी द र ดดก र รไรฮันมีคุณหมออยู่ไหมคะ ด็ डॉक्टर क ि थ เทै ดิฉันมีรถ मेरे कोल एक गड्डी है ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย मेरे कोल एक मोटरसाइकिल भी है ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ गड्डी खड़ी करन दी जगह किथे है ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ मेरे कोल एक स्वेटर है ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยม मेरे क อ ल एक ज ै क ก ट अते जीन ีนวีเเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะเ प ड ़ต ध นด द ม म ชीนคิ त ्เे ह หดิฉันมีจานอีก प ् ल เ है ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน मेरे को छुरी कांटा अते चमचा है गृहला पिक थाई यूट नमक अते काली मर्च किथे है